Vëllezër të ndershëm, muaji i Ramazanit shkoi. Ashtu sikurse u patëm paralajmëruar në ditën e parë të Ramazanit, se kjo ditë e Bajramit do të vijë shumë shpejt. Do të vijë dita dhe momenti shumë i shpejtë kur gjithsecili prej nesh do t'ia urojë vëllaut të vet Bajramin, do t'ia bëjë përhajë Bajramin. Mirëpo lusim Allahun subhanehu ve teala që të na ketë bërë prej atyre të cilët e kanë shfrytëzuar këtë muaj. Tha, Inneke mejitun wa innahum mejitun, se ti o Muhammed sallallahu alejhi ve sellem një ditë do të përfundosh, do të vijë vdek vdekja dhe po ashtu atyre njerëzve që do të vijnë pas teje do t'ju vijë vdekjen. Pra gjithçka në këtë botë vëllezër të ndershëm është e kalueshme.